o tome da je poslanik sam opsihren. I kazali smo da je Resulullah sa osvijem u tom smislu, znači čovjek kao ostali ljudi, i da je mogao bić, biti pogođen i iskušan ovom nedaćom kojom su iskušani mnogi ljudi danas, iako se ne mogu oteti utisku ovaj da ima mnogo pretjerivanja u vezi s tim, da ljudi ponekad, je tako, zbog sitnice a, smatraju da su opsihreni i o tome. Ali je naš poslanik, sa osanem, u istinu opsihren. Što nikako nije znači utjecalo na poslanicu ni smislu, jer uzvišen je Allah za je taj koji je poslao poslanika sa osaneme i koji čuva svoju objavu i čuva opomenu do sudnjega dana i nije se znači moglo desiti ništa što bi naudilo, pa ni najmanje a, znači poslanici kojim došao do Sula sa osam. Danas ćemo nešto govoriti u vezi a, e, s muđizama koje su date poslaniku za osrme kada je u pitanju njegovo tijelo. Jer mi govorimo o poslaniku za osrme a, o akajitskom aspektu koji je vezan za njegovo tijelo. Muđiza je nad naravna, možemo kazati, nad ljudska pojava koju imaju poslanici da bi njome dokazali istinitost svoga poslanstva. Pa ona može biti ovaj ovisno o situaciji, o vremenu koji se dešava, može biti vezana za poslanika direktno, može biti vezana za nešto što nije direktno vezano za njega, poput rastepljenja sunca, uh, mjeseca. Mjeseca, ne sunca. Je li to vezano direktno za poslanika osam tijela? Nije. Za razliku toga kada iz njegovih prstiju ili između prstiju izvire voda. To je vezano direktno za tijelo. Ali svaki od poslanika imao od muđiza ono čime uspostavio argument protiv svoga naroda i nemaju opravdanja na sudnjem danu da kažu gospodar naš, kako da, na osnovu čega da mu vjerujemo da je on zaista poslan, a, poslan nam. Iako je naš poslanik, sa svemu u tom pogledu bio, znači, jeli, kao i u drugim pogledima, odabran, pa je imao brojne muđize, čak neki islamski učinjaci pominu da je imao oko 1200 muđiza. Naravno, nisu sve potvrđeno u vjerodostojnom predanju, ali o tome imam El Bejheq napisao enciklopediju devet tomova. Veliku knjigu napisao, dokaze poslanstva i to je poznato. Imam El Mustagfir je pisao o tome na Spehani i drugi učenjaci pisali dijela koje su nazivali Delajlu Nubuva. Dokazi, dokazi poslanstva. A, da li je svaki dio poslanikovog, sallallahu alaihi wa sallam, tijela imao muđizu. Ako pogledamo u vjerodostojna predanja koja se navode u vezi s ovom tematikom, vidjet ćemo da poslanik Salosan nije imao muđizu u vezi sa sve jednim dijelom svoga tijela. Imao je muđize po pitanju oka, po pitanju uha, po pitanju lica, po pitanju jezika, po pitanju ruke, prstiju, srca svoga, tako. Da mu oko spava, srce. Srce ne spava. Međutim, nije imao svaki dio njegov tijela muđisu. Da kažemo, sve jedan dio na poslaniku, sa tijelu imao ovaj muđisu. To nije, znači, potvrđeno. Ovaj, osim Allah, dragi da kažemo, a, snaga tijela poslanika, sa fizička. Iako se opet ne može to pripisati jednom dijelu tijela. Jedina muđiza koja bi se mogla pripisati sve jednom dijelu tijela jeste koja? Erisao i Mirač, tako je. Bereket jeste. Bereket jeste ovaj, uh, to je definitivno da je tijelo poslanika od Beričetle. Međutim, ovdje govorimo o nečem čime je dokazivao poslanstvo svoje. A to je Isra i Mirač. Jer je poslanik sa osadame, znači uzdignut i svojim tijelom i svojom dušom. Za razliku od onih koji kažu da je to bilo samo putovanje duševno, što je neispravno definitivno. Što je neispravno? Da je duš. Da je samo dušom. Kad bi se vratio, postavlja bila. Pa, Ajet kaže rob. rob. Uzvišen Allah kaže Subhanalladhi esra bi abdihi koji je prenio svoga roba. Svoga roba. Takav kakav jest. I tijelom i dušom. U jednom dijelu noći. I druga stvar, braću, da je to bilo samo dušom. Da je to bilo u snu. Svako bi od nas mogao to, je tako? Onaj maštar tako hoda po dnu mora. Onaj gore negdje legdi, onaj hoda. Tako. Onaj trguje, prodaje, Znači, ne bi, ne bi ovaj bilo u tome ništa a, što vrijedi e, strikto znači, za poslanika sa osam. To može znači svakom čovjeku. Tako da je e, ali Lisa rađe bio i dušom i tijelom a, i to je vezano za kompletno tijelo poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Od muđiza poslanika sa osaleme jesu i, a, i radosne vijesti koje, u kojima je, gdje je poslanik sa osaleme spomenut u ranijim knjigama. da će se pojaviti, a, pa se spominje njegovo ime, spominje se njegovi se opisi spominju, sallallahu sallame, njegov ahlak spominju se, njegovi sljedbenici, a što ne ostavlja prostora ikome da sumnja da je poslanik sa osreme od znači, priješnjeg naroda, da sumnja da će doći poslanik kao posljedni irvjesni. I u tome kontekstu ima skupina ajeta Kul kefa billahi šehiden bejni o vejne kom omena indahu ilmu kitab Reci dovoljno je Allah sjedok između mene i vas i onaj ko zna šta je knjiga. Oni su prije toga govorili u ekulu ledine kefaru leste bursa. I govorio niko ne vrlo, nisi poslani. A oni koji znaju šta je knjiga, oni znaju da je Oni znaju da je poslani, hvala sam poslan, alladine atejnahumul kitab, ja'rifunehu kema ja'rifune ebnae. Stedbenici knjige ga znaju, po opisima koji su mu došli kao što svoji djecu znaju. Čak su neki, neki od njih govorili, kažu, naprotiv, znamo ga bolje nego djecu. Jer kažu, ne znamo šta je naša žena radila ili šta su naše supruge radile u našem odsustvu. A znamo da je on poslanik sigurno. Pa su ga, znači, znali, uzvišen je Allah opisuje da ga znaju kao što znaju sinove svoje. Znači, čovjek koji bi doveo četvoro, petoro, stotinu djece, tristo djece, hiljadu, rekao ko je tvoje dijete, iz daleka ga vidi. I zna da je njegov. Ne sumnja u to, nikad pogriješiti neće. Do duše ima oni koji će i pogriješiti. Ja gdje sam starao, ja sam imao komšiju, imao, imao je četiri žene, imao je 30 djece. A još ima u sto drži školu. Školu osnovnu drži, privatnu. Pa mu se sve to pomiješalo. Pa on dođe dijete na ulici, sin sjedi i on dođe u ga za uši i digne nova. Te kaže, sam ti rekao da ne smiješ u vodova biti na Pa kaže, pusti me, kaže, nisam ja tvoj. On je pogriješio, mislio da, da je njegovo dijete. Kaže, nisam ja tvoj. Ja'rifunahu kema ja'rifuna ibna'ahum. Znaju ga kao što znaju svoju djecu. Pa je tako opisano u knjigama, je pazite, ne može biti opis, ne može biti da ga znaju kao što znaju svoju djecu. Ne može opis biti tek tako površan. Nego mora biti opis precizan, da nakon toga kažu, e, ovo je Allaho, poslanik sallallahu ala da sunim. Zabilježi imam Ahmed u svome musnedu, a, sa lance prenosilaca da koga Ibn Kesir, Abul Fida, Rahimahullah, kaže u svome tefsiru da je da ima dobar, da ima jak lanac prenosilaca. A, kaže da je Ebu Sahr el-Ukajli rekao kaže, pričao mi jedan pustinjak da je jedne prilike je dovu kao jednu robu u Medinu da prodaje na pijacu. Pa je rekao, kaže, moram sresti poslanika. Mohamed, moram ga kaže sresti, moram ga vidjeti tog čovjeka. Pojavio se čovjek, kaže da je poslanik, kaže moram ga vidjeti. Kaže pa sam ga sve hoda iz Ebu Bekra i Omara. Kaže pa sam polako za njima išao, kaže i pratio, stop, da vidim. Kaže pa, pa je došao poslanik sa osaname do jednog dječaka koji je ležao na postelji, a pored njega babo uči tebrat i olakšava tako sebi jer mali je na izdisaju. Mali je umirući, ako možemo kazati. Rastaje sa dunjalkom i babo uči tevra da sebi olakšava jevred. Pa je došao poslanik, ali stao iza njega, kaže, zaklinjem te, kaže, onim koji je tevrat objavio. Da li, kaže, u tevratu nalaziš, kaže, moje ime, moje opise gdje da ću se ja pojaviti. Kaže, pa je ovako, kaže, glavom rekao ne nalazi, nema ništa toga, nema ništa od toga. Pa je mali dječak koji leži progovorio, kaže, kaže, tako mi onoga koji je objavio te vrat, kaže, ja, mi nalazimo, kaže, u te vratu tvoje opise i tvoje, tvoje pojavljivanje među ljude. Svjedočim, kaže, da si ti poslanik, svjedočim da nema Boga osim Allaha, da si ti njegov poslanik. Pa je rekao poslanik, on kaže, odmaknite, kaže, dijete, kaže, od babe. To je sad naša obaveza pa ga je umotao u kefi, ogasulio ga, kada pa je umro, umotao u kefine, namirisao ga hanutom, hanatahu je, ima hanuti posebno miri za mejte, i klanjao mu dženazu. Dječak mali, Allah mu htio hajr, htio da na smrtnoj posteli, jel tako, da kaže, nalazimo, kaže, tvoje opise, znači, dijete, dijete zna da su ti opisi Allahu poslanik čovjek Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovo što ja čitam u Tevratu i kada kao da kao da gledam u tebe. Tako se opisa. Pa je spomenut poslanik sallallahu njegovi opisi došli u knjigama, znači spomenut je u različitim kontekstima i različitim opisu do, došli vezano za mjesto gdje će se pojaviti, hijđru gdje će učiniti, njegovi opisi, njegov ahlak, njegov fizički izgled kakav je bio, opisa sahaba kakvi su oni. I nešto od toga je uzvišenje Allah zaživo spomenuo u Koranu. Ali je znači to kod njih precizno spomenuto, tako da im nije ostavljalo prostora, ovaj, što je navjelo naravno mnogi od njih da, da, koji nisu dali prednost oholosti ili svojim nekakvim interesima da prihvate, je li tako, poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ako pogledamo primanje islama od strane Salman al-Farisija, Salman al-Farisi, taj lav islama, čuo je, jedan mu je rekao, jedan habr, habr je, to je učenjak od ehlu kitaba ahbar, oni su znači učenjaci, rekao mu je, kaže, slušaj me, kaže, nema, kaže, nikoga na zemlji, kaže, da je učeni, kaže, od djetima koji će se pojaviti, koji će, kaže, za sebe god da je poslanik. Kaže, ako sad kreneš, kaže, prema brdima Tihame, a to je ovaj vamo dio brda uz prema Crvenom moru. Kaže, zatičeš ga sad do Salmanu Farisi, na krajnjem sjeveru gore. Tako. Kaže, zatečeš ga dolje. Kaže, on ima pri sebi tri svojstva. Poznaćeš ga po tim svojstvima, ja ti govorim, ovo što ti pričam, to je tako. Kaže, on ne jede sedaku, jede hediju, ima pečet. A, jede hediju, a ne jede šta? Sadaku. Je li poslaniku sa osvijem dozvoljeno da jede sadaku koju neko udjeli ili je zabranjeno samo zekijat? Dobrovoljna sedaka, ne kaže Allaho poslaniče, ovo ti je sedaka. Dobrovoljna, nije zekijat. Može to poslanik jesi? Pitanje je razilaženje među učenjacima. Pitanje je koga se spore učenjacima kod većine učenjaka poslanik sa ne smije jesti samo zekijat. A dobrovoljnu sedaku, da mu neko kao da kao sedaku, to smije. Jer zekijat je prljavština. Kako došlo od iskod muslima. Sa njom se sapire i metak. Pa nešto što se saprao, voda koja je saprana nešto, biva šta? To je tebi i badeti, ti za to nagrađeni moraš to dati. Ali je poslanik to nazvao, to je prljavština, to je saprano nešto, saprani imetak. Pa to poslanik, on je iza toga da to koristi, da to jede. A sedaka obična nije. Tako da, ovaj, pitanje zekijata i sedake, Allah da sedaka poslaniku sa nije zabranjena dobrovoljna sedaka. Za razliku se obavezne sedake. Jer u se zekijata naziva kako? Inneme sadakatu li pokaraju mesakim. Znači, naziva se sadaka, zekijata se ne sadakom. Pa kaže, on ima, kaže, on, on, on kaže, ovaj, prihvata hediju i jede hediju, što mu se da, ne prihvata sadaku. Hajde, uzmemo da je to zekijat obavezni, s odomišljenju većine učenjaka. I kaže, ima biljeg na leđima kao pečat poslanstva u obliku jajeta ili veličine jajeta. Kaže, ova tri svojstva, kaže, po njima ćeš ga poznati. Kaže Selman, ovaj hadis bliže vam Ibrahim, Hibban, ima Mahmed, Tabarani, Ibn Sadi, drugi, sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, pa sam krenuo put Medine, južno. Kaže, pa su me ljudi zarobili. Ko roba me uzeli? Pa kaže, jedan kupio, pa me drugome prodao, pa treće, pa sam kada završio u Medini. Pa sam, kaže, radio kod svoga vlasnika. Pa sam tražio jedan dan slobodan. Kaže, pa mi je dao dan slobodan. Pa sam, kaže, otišao i nakupio granja, drva, uvezao na leđa i otišao, kaže, prodao to na pijacu. I, kaže, kupio nešto i donio poslaniku sa osaname. Kaže, šta je ovo? Pa sam rekao, kaže, to je sedaka sad je ciljao sedaka da želi samo da ispita da je to zekijat, pa da ispita poslanika i rekao da to kaže to dobro je sedaka, to je pitanje razilaženja među učenjacima. Kaže sedaka. Pa je kaže gudno to samima, kaže jedite, kaže nije dodirno. Kaže pa je prošlo ide so vrijeme, pa sam opet kaže tražio dan slobodan. Pa sam kaže otišao i kupio nešto, za sitnu paru nešto kupio za jesti. Pa sam donio poslaniku, sa sam mi kaže mu, Allaho poslaniče, šta je to, kaže, hedije? Kaže, pa je rekao ljudima da jedu i jeo je sa njima. Kaže, pa sam prošao nakon toga iza njegovih leđa, kaže, pa je skinuo, kaže, me ogrtač. Kaže, pa sam vidio pečet. Pa sam, kaže, izgovorio šehadet. Pa sam, kaže, prvo rekao, kaže, evo je, kaže, prva, neće sedati. Druga, jede hedio. Ta, treća, pečet. Kaže, pa sam izgovorio šehadet. Pa me je, kaže, upitao, kaže, šta je to? šta je, šta se desilo? Kaže, tako i tako lopo. Bio sam sa jednim od učenjaka, El Kitaba pa mi je rekao. Kaže, idi, kaže, pričaj ljudima. Govori ljudima šta je bilo. Tako. Priča, nemoj da uvijek poslanik mora se ljudima ovaj, el, tako, nametati da on govori, da priča, ja sam uvijek poslanik, evo jedan dokaz, evo drugi dokaz, pričajte ono što znate. Kao što je ispričao njima priču te nima Darija po pitanju Dajjala i tako one životinje, ispričao ljudima, nemoj da bude uvijek od mene, evo šta te mi dari govori. Neko drugi je posvjedočio za mene, je jel tako? Pa pogledajte, ovo Ibnul Kajim spominje, kaže, pogledajte razliku Allahove milosti i mudrosti. Selman al-Farisi dolazi i prevaljiva hiljade i hiljade kilometara da dođe da vidi poslanika, da vidi prč njegovog poslanstva da primi islam. A Ebu Talib, pored poslanika, sa osreme, umire i je na smrtoj postani mu poslanik, sa osreme, kaže, reci la ilaha ila Allah da ti budem paravanom od vatre. Ljudska srca su Allahove ruce. Pa, kome otvori? Radi Allah ta'ala srma. Pa su u znači, knjigama Ehlul Kitaba je spomenut Rasulullah sallallahu alaihi sallam kao posljednji poslanik koji će doći i kaže se u Tevratu innehu la yetekellemu illa bi kelamillah. On ne govori osim Allahove riječi. Ono što mu Allah radi. A to je potvrda u ajetu u kome uzvišenje Allah kaže وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَ إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَ On ne govori po svojim protivnicima, to je objava koja mu se objavlja. Govori znači ono što mu se objavljuje. Isto tako od a, e, muđiza koje su vezane za poslanikovo sallallahu alaihi sallam tijelo jeste to da da se šeitan ne može a, preobličiti ili preobraziti, ne znam, ovaj, u tijelo, u lik poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, kako došlo od Isebu Horeire, kod Buhari, kod muslima, da je poslanik sallallahu alaihi rekao, ko me vidi u snu, taj me zaista vidio, jer kaže, šeitan se ne može pretvoriti u moj lik. Ne može, znači, da čovjek vidi šeitana, a on u liku poslanika, to je nemoguće. U popitanju drugih ljudi da, ali po pitanju poslanika sa osrame ne može. Pa ovdje imamo da je čovjek može usnijeti poslanika sa osrame, i imamo da se šeitan, znači ne može preobličiti u lik Allahog vjerovjesnika, sallallahu alaihi sallame, ali u lik koji je došao u opisima. Jer ponekad čovjek dođe i opisiva, kaže, ustao sam poslanika, sam sam. Kaže, opis, opiši mi. Kaže mi jedan, sjedi u vozu, išli smo, kaže, u vozu. Može li biti tako u vozu? Može li ne može? Može. Molim? Što je za, što, što je smetja da bude u vozu? Nije bitno gdje si vidio poslanika, sam sam. Bili smo na livadi, bili smo na moru, bili smo... Na avionu. Ali kaže, sjedimo, kaže u vozu, s poslanikom, sam, kaže, sjedio lao poslanika i nema bradu. Taj opis nije došao nigdje u, u sunnetu, nije u kakvom da poslanika nema bradu. Naprotiv, svi su odisli došli da ima bradu. Znači, taj opis, dok si starto, a, ovaj, pogriješio si. Ili da usniješ poslanika, čini nešto što je zabranjeno. Čini Allahov poslanika nešto što je zabranjeno. Nisi ga usnio, to nije opis poslanika, sa sveme, jer ne može ga usniti u takvom liku, to je ošetan. Mora biti, znači, opis mora odgovarati kome? poslaniku sallallahu alejhi wasallam onako kako je opisat. Nema veze gdje bi neko usnio poslanika sallallahu alejhi wasallam. Mjesto nije bitno. Bitan je izgled kako je usnio. kako je usnio, ako po izgledu je odgovaran. Usnio sam poslanika sam po izgledima, po opisima koji su došli, gdje god da ga je usnio, ne može ga usniti na, na, na, ne može ga usniti na pogrešnom mjestu da ne, negdje gdje je šerijetski zabranjeno čovjeku da bude. A čovjek nije zabranjeno kako mu je dozvoljeno da jaše e, devu, tako mu je da jaše i preuzna sredstvo u našem vremenu, to nije sporno i to nije upitno. Kaže, šetan se ne može preobraziti u moj lik. I ovaj hadis je došao u brojnim e, različitim verzijama, a sve imaju, kako kaže Ibn Hajar, za cilj da ukažu na jedan smisao, to je šta? Da je šetanu uskraćeno, znači da nekoga obmane time, iako čovjek ne može iz snova e, ovaj ili poslanika sam pa vidio u snu pa mu nešto kaže ili naredi i tako dalje to, to, to se sve vraća znači na javu stvarnost. Da li je to poslanik sam sam naredio, da li je to tražio, ljudi ne traži U protivnom, ne uzme iz toga propisi. Međutim, a, a, šeitanu je znači onemogućeno da se preobrazi u lik poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Šta ćemo s onim ko porekne neku od muđiza koja se tiče, govorimo ovdje kon konkretno o muđizama koje se tiču tijela poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Poput toga da nije imao pečet poslanstva na leđima. Ili da srce mu spava kao i oko. Nije to tačno da oko spava, a srce ne spava ili da porekne da je poslanik sa vidio Džibrila, ali islam. Ili nešto drugo od onoga što je došlo u sunetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da može čuti ono što drugi ljudi ne mogu. Jer li čuti ono što drugi ljudi ne mogu čuti? Yes. mogao je čuti ono što, i vidjeti ono što drugi ljudi ne mogu vidjeti od onoga što mu uzvišenje Allah za uđan da, jeli da, da vidi ili da čuje. Ili kaže, nije a poslanik sa osaname nije mu dati je skrobiti Ili kaže, nije, nije poslanik sa osaname, njegovog prsa nisu rastvorena, rasporena. Rasporena i nije mu srce izvađeno iz zapravo zemzem I izdanje šeitanski udio, tako i srce. Ili da kaže, zemlja može nagrizati tijela poslanika vremenom kao što može i ostali ljudi. I slično tome od muđiza. I ovo se zove inkeru delajri nubugu. Poricanje znači dokaza poslanstva. A, u, ovim, u ovom postupku je problem što ima jasno poricanje vjerodostojnih, pa čak i motivatir hadisa koji govore o čemu? muđizama. U muđizama poslanika A poricati u kutevatir hadise, to je musibet. Čak poricati i, i pojedinačne hadise koje nisu mutevatir, to čovjeka može izvesti iz vjere. Čovjek porekne hadis koji je kod Ibn Mađe. Dobar, Ako ga je porekao zato što mu to ne može razum shvatiti, on se boji da tako nešto pripiše islam, to nešto šubeli da pripiše islam ili poslaniku, kaže mu za njega ti si zalutao. Jer to je razumom, ti razumom, jel tako, ovaj sudiš hadisima i predajama i... Ali ako bi on znao, kaže, jeste, ja znam da je ovo Muhammed Ali Islam rekao, pa ću, ubijeđen sam, ali ja to poričem, tada je porekao i svoj islam. Razlika je, je tako, kaže kad čovjek pori, hadis koji poriče, hadis koji poriče, zašto ga poriče? Ako ga poriče samo zato što ima šubhu, nejasnoću, pa mu ne može proći, ne može stati razumjeti, pa zbog toga ga on kaže mu to je dalalet. Ali da kaže, ja sam ubijeđen da je ovo Allah poslanik, sam sam rekao, ali ja to ne prihvatam. I ne smatra to dokinutim, tako da sam jednostavno ne prihvata, to onda već problematično, to je utjerivanje u naš poslanika, sam sam To je bela. Pa ovdje čovjek ko bi porekao neku od ovih muđiza, a, ne znajući i ni, ne može mu to, mi kažemo razum njegov, ne može to pojmiti, to je dalavet, veliki dalavet. Ali ako bi to porekao želeći time, poreći nešto od dokaza poslanstva, ja e onda je to drugo. To je bilo izvjelo Anvergen. Čovjek porekne nešto onoga što je poznato, a ovaj prenešeno vjerodostojnim lancima prenosilaca, želeći time poreći nešto od vjere, to je već problematično. To više nije samo dalalet. Jer čovjek ne može sve da shvati i ne može sve da razumije. Nic se od njega traži da on sve mora shvatiti i znati detalje svega. U protivnom u džennet nikad vjerovan ne bi. I sve što se opisuje u džennetu, tako, dosta toga je čovjeku... Šta oko nije vidjelo, nije čulo, ni razum. niti može pasti na razum čovjek. Ne može to pojmiti nikako. Ono što ima u džennetu. Pa zbog toga trebali poreći džennet i džennem i kaburski azab i sve što, što ne može proći kroz čovjekov razum, jel tako, ovaj trebali to ljudi poreći. Jer gajib traži od čovjeka znači da vjeruje u njega, a nikako znači da ga poriče. Pa su ove muđize brojne, kažemo, mnogi od njih su prenesene vjerodostojim lancima, prenostalca u neispravnim zbirkama, mnoge je spomenuto u Kur'anu, A najveća muđiza je svakako Kur'an, iako nije direktno vezana za tijelo šta? Poslanika. Osim da kažemo vezana je za njegov govorni aparat, sallallahu sallam, je zato što je e, govorio, izgovarao riječ, je tako, Allahom. U protivnom, je li ovaj, nema sumnje da je najveća muđiza poslanika, sallallahu sallam, je li Allahova objava. Dobro ovdje ćemo se zaustaviti, ćemo nastaviti što kada narednom predavanju. Allahu ta'ala, salim, ala nam je Muhammed, ala nam je Fesalim.